Psalm 123 Canticum Gratum Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel. Nisi quia Dominus erat in nobis, cum exogerent hominis in nos, forte vivos deglutisent nos, cum irasceretur foro eorum in nos, fortisan aqua, absorbuisset nos. Torrentem per transivi d'anima nostra, fortisam per transiset anima nostra aquam intolerabilam. Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionum dentibus eorum. Anima nostra, sicut passe erepta, est de laqueo venantium laco eos contritus est, et nos liberati sumus. Adiatorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram.